Зашто само Аллах лешану е заслужен да му се прави фала. Салаватот, селамот, мирот и спасот нека бидат на нашиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва салам, негова фамилија, негови сахаби и следбеници на суннетот до сунниот ден. Нешто што е спротивно од дин, нешто што е спротивно од Куран и Суннет, нешто што е спротивно од објава е хава, е нашите страсти. Ислам дин, Куран суннет не може да се спојат во едно место со хава, со наши страсти. Немојте еден човек да живеет ислам тама, ако не ги покорит негови страсти. Ако не му сгазим на негови страсти. Ако тој не ги контролира негови страсти. Зошто овај дин немој да се прави онака како наши страсти сакат. Овај ден немој да се живеат со наши страсти, како на нас ни пасира. Како на нас таа хава ни велим на нас, тие страсти ни велен на нас. Немој да се живеат вака овај ден. Овај ден има дефиниции, има правила по кои треба да го живееме. Тие правила Куран и Сунне. Спротивно од ова нешто е таа хава или тие страсти. Следење на тие страсти е толку опасно. Абас ради Аллаху ан рекол дека страстите се еден Господ, вид на Бог. Аллах Аллах Желешану во Куранска ајет велит Ефараите мен иттахаде илаху хаваху Зарем не го виде ти? Го виде на тој што негови страсти ги зеде за својот Господ. Ги зеде за свој Бог. Ги зеде за своје нешто што ќе го обожава. Аллах ќе лешанува Куранска е. Дека страстите ке некои луѓе што ги следат до тој степен, постанле нивни Господ што го следат. Ова е најголемата болест што мој да ја добие еден човек Потоа, ако еден човек почне со негови страсти да го живее тој ден, со негови страсти да ги гледа наредбите и забраните од овај ден, тоа више не е ден, него тој има други ден и кон Господ на тој ден, Богот на тој ден е негови страсти. Тој само ги следи негови страсти, ништо не следи. Аллах Желешану вели, Занем вие во еден дел од книгата ќе верувате, а во други нема да верувате? Ќе правите куфар во него? Потоа вакви луѓе, што на овој начин го земле денот со нивни страсти, како тој мисли, како нему му пасира. Ја мислам вака, во места каде нема право никој да мисли, те е измислено. Аллах Желешану дал наредба или забрана. Пегамбер Али се нам за таа дотична работа направил суннет, кажал што треба да се направи. И тој повторно му подлегви на тие негови страсти и страстите ги пуштат пред Куран и суннет. Пред Аллахов говор и говор на Пегамбер Али се нам. За ваквиот човек, потоа Аллах Желешану прорози во тоа ајет, вели, وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ И Аллах Желешану го залута на овај човек и покрај неговото знаење. Може да има човек знаење, може човек да има ил, али ако ги следи неговите страсти, неговата хава, како му кажи негови страсти, така постапи, карши наредби на Аллах, поради негова страст, прај забрани на Аллах поради негова, јали хава, поради негови страсти. وَخَتَمَ عَلَى سَمِّهِ Аллах Желешану ќе му ги запешати неговиот вид, тој нема да гледат. Ваквиот човек што постапи на овај начин, што негови страсти ги земи за негов Господ, Аллах Желешану му ги печати негови очи, тој немој да вид ништо, видиш. وَقَلْبِهِ И негово срце Аллах Желешану го запечатви. وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً И на негово, јани Аллах Желешану на негови на, негово, на негови оши ќе му клај, перде ќе му клај, коприна да немој да гледат и негови уши ќе ги запечати предходно. Аллах Желешану негови уши, тој ништо нема да слушат. Ти ќе му кажеш, речи Аллах Желешану, речи Пегамбар Алеселам, ова покуран и сунне, вака наредба на Аллах, тој не, нема да гледа, зашто има перде, нема да слуша, зашто Аллах му го запечати негов слух, и нема да чувствува ништо со негово срце, зашто има печат на негово срце. Зошто? Имат печат на негово срце. Потоа Аллах Желешану, за да сватиме колку е опасна ова хава, ова следење на овие страсти. Аллах Желешану потоа вели на пегамбер Алиселам, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكْ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ И ако тие на тебе не ти се одзвијат, на ова наредба на Куран и Сунет не ти се одзвијат, Знај дека тие ги следе само нивните страсти. Уамен адаллу миммен иттеба хава. А кој повеќе забутал од тој што е следи с неговата страст, неговата хава. Никој. Овај најголем далалет, најголема заблуда тој што ги следи неговите страсти. Тој што се поводи по неговите страсти. Тој што динот го ред на второ место, на прво место ги ред неговите страсти. Рекол Али ради Аллаху Ану, «Ехафу алейкум итнејн. Али ради Аллаху Ану рекол, се плашам за вас од две нешта. Иттибау лхава ва тулу лемел. Следене на страсти и долга надеж. فإن اتباع الهوى يصد ани лхак. Следене на страстите те оддалечит од вистината, те оддалечит од хакот. Е спротивно нешто од вистината, е спротивно нешто од хакот. Страстите се спротивно од хак, од вистина. А долгата надеж, вели Али ради Аллаху а долгата надеж те терат да забореш на ахирет. Имам време, брат Кланај, имам време, има надеж Долга надеж, ќе живеам години многу, имам надеж. Брат, одај во хач годинава, да ја замаршам куќава, да направам штедна за мојот син и за внук ми, и после иншала во хача. ја. Има надеж И ова заборава на ахире. Брат, прај тауба, направи греф, направи, прај шир, направи... Има време, има долга надеж. И што? Заборај на ахирет Долга Долгата надеж те тера да забораш на ахире, зашто? Има време. Не треба така да постапите еден верни. Треба да биде поише прецизен. Рекол пегамбер алейхи селам, што се пренеси до пегамбер алейхи селам, таату шехават, да следење на страстите е болест, а нивна непослушност е лек. Следење на страстите е болест. Тешка, опасна, неизлечлива болест. А нивно грешење, спротиставување на твоите страсти е лек. Лек. Рекол Малик ибн Динар, Джахиду ахваакум кема туджахидуне адаакум. Борете се против вашата страст исто онака како што се борите против вашите непријатели. Исто. Со иста мера како со твоите непријатели што се бориш и со твојата страст со твојата хава, со твоите шахава, со твоите чувства, бори се како со твојот непријател. Велит Аузај, рахима рахимахуллаху еден од селеф, إذا أراد الله بقوم شر فتح عليهم جدال ومنع العمل Ако Аллах Желешану му посака на еден народ, рекол Аузај, ако Аллах Желешану на еден народ му посака шер, ќе му отвори вратата на расправање. А ќе ги сблокират да не пред дела, да не пред работа. Ќе расправа братот во фетава цел ден. Ќе зборви за овај ден цел ден. Никакво дело немат. Никакво дело. Ако се случи со еден човек, со едно семејство, со една фамилија, со еден народ, со една држава, вакво нешто, знаете дека Аллах Желешану му отворил вратата на шерот на овој народ. Зашто овај ден не барат да се зборви, да се расправа, да се дели ветви во секој едно место. Овај ден барат од мене од тебе дело, барат работа од мене и од тебе. Барат ја и ти да правиме за овај ден работа. Друга опасност која доаѓа од ова, ова, од ова следење на твои страсти. Слепо следење на некоја улема. Слепо следење на некој менеш на некој мезер. Слепо следење. Колку опасно ова? Крај нема колку опасно. Многу опасно. До таа мера што е што ги следиш, мој да постане твој богој. Аллах Челешану така вели. Аллах вели во Куран така. За кршани така постапиле тие кршани. Вели Аллах Челешану. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ги зедоа нивните монаси, нивните светишта, ги зедоа нивните вели ахбар. Ахбар нивната улема. Ва рухбан, нивните абиди, побожни луѓе за Господи, осем Аллах Желешану. За Богој, мимо Аллах Желешану. Ади ибне Хати, од сахаби, ради Аллаху ану, немаше примано ислам. Дојде ке пегамбер алейселам и на негови гради имаше еден карст, беше каршанин, карст од сребро. Кога дојде ке пегамбер алейхиселам, пегамбер алейхиселам го цитира овај ајат. Иттахаду ахбарахум ва рухбанахум арбабен мин илла. И тој му рече, Расулла, ми е, не ги изедовме за наши господи. ова беше кршен, ниште. Може, му рече, ја Мухаммед, ние не ги зедовме за Богој тие јани. Нашите монаси, нашите светци, не ги зедовме за Господи. Пегамбар Алис, ова во тефсир на Иван Кетир. Пегамбар Алис му рече, зарем тие не ви го забрана она што Аллах го нареди и ви го дозволи она што го забрани? Да, рече. Е, те реше, нивниот и бадет, од вас ними, Те и бадет, кој му го правиш на тие, светци кои си ги зел ти. Денеска ми е сите велиме. И знаеме, ако еден човек речи, јас сум, пример, шафиски месеп, и ништо едно не земвам од други месепи, не е избрано само овај месеп исправно, ова кофар. Вакиот човек излезе од вера. Вакиот човек излезе од вера. Ако 100% вака постапи, реши овај месеп е само тоа, све друго не е исправно. Овај човек го зел овај мезем негов за раб, за негов Господ. Истото така ако земаш ти некој алим во твој живот и кажеш ти на него ти што ќе кажеш Аллах сте амин. Нема така во дин бебреча. Нема така, не може така во дин. Ама не ми, ја немам доволно знаење. Да, да, треба да се слушат улема, да. Али некога се во батил кога се не во, кога се во невистина. Не треба на никого да си му послушен во невистина. Хако треба да го бара секваш? Ја и ти. И тој другиот треба да го научиме единов. Улемата да, без улема, како луѓе во темница без светло. Без еден народ без улема, како луѓе во темница на пат без светло. Немет каде да се управат, али ја и ти сме должни да читаме Куран, да читаме Хадис. Али што се прави денеска? Ибн Абас, во време на табиини, Ибн Абас, расправале во теја време некој од сахаби од табиини, Едните се аргументирале со некои докази, а Ибн Абас рекол, реше Али Селам. И тие почне да велат да реше Омер радаллаху ан, реше Ебу Бекир. И му рече што ви олује? Ја ви велам реше Али Селам, вие ми велите реше Ебу Бекир и реше Омер. А? Се аргументира со нешто ситно и ти денеска во ова време велиш Месем да земаш што посто, ширк, излегвиш од вера. Да земаш ибните мие што рекол се така, никој други да не прифаштеш ништо шир. А ти денеска земиш од тие денеска муасирун, подац на улема која дошла. Секоја чест, тама, ја ни. Али ти го земиш нивно мислење жив и умрен. Го земиш нивно мислење без ти иш да се опулиш, без ти иш да видиш. Човекот треба да го клај неговиот шеј, неговиот оджа, од тој од каде земи во Мизан, во Терезија на Куран и на Суннет. Ако излезите од ова Терезија, треба да излезите од ке него. Ако ова е човек е во Куран и Суннет, тамам јани. Ама ако излезите од овие две нешта, и ти треба да излезеш од овие две нешта, али ова не го правиме со ништо друго, сем со наша хава, со наши страсти, со наше пасирање, зашто на нашиот нефс ни пасира таа фетава од тие шују, од таа улема, од тие нешта, да бидиме прецизни во ова нешто, да не велиме Зошто го велам ова? Слушнав дека некој шеј му забранил да немој да читате Бухари, Муслим, Хадиси. Нека има во джамија на збирка и да не читате. Другите. Ле, зошто? Да не треба нешто шифровано да не е теани. Да не треба специјални луѓе да читат хадис на пегамбар, али селам Бухари, Муслим. Да не ова за специјални луѓе. Или Куран. Да не е Куран специјално, само шифрован да не. Не бе. Куран е јасен, вели Аллах. Мубин. Келамон мубин. Мубин, јасен, виден. За секого. Афала тедеберун ал Кур'ан ам аля кулубин акфалуха. Зарем не размислуваат кога читаат Куран, вели Аллах шану, или на нивните срца имат катинари. Ова не вели за алиби, за муфесири, за мухаддиси, за секој еден што го имаат Куран, што вели дека муслиман треба да читат Куран и да размислува во Куран, Да гледа, Едно е да размислуваш, брат. Да не се сватиме погрешно. Човекот треба да чита хадис, Куран и да размислува во аетите на Аллах Желешану и во хадисот на Пегамбар Исалам да размислува како Аллах Желешану створи небеса, земја, инсан, зошто е створен, али друго е да даваш фетва, друго е да истеш ти мана, значење, пропис од тие аети, ова не ти е дозволено како обичен джематлија, или како просечен оджа, или како просечно талебе, или не знам кој. Ова е други некој треба да истај прописи од тие нешта, али секој еден треба да чита Куран и хадис со размислување. Да мисли за таа мана. Пегамбер али селам, колку ми е сме хадиси, дошол некој бедуин од пустина ке пегамбер али селам и пегамбер али селам рекол вака вака вака и заминал. Овој бедуин го разбирал. Бедуин Кога се решит бедуин, овој не знае да чита, да пише, не, цивилизација, ниш, ништо. Ја и ти, и ти, повикаш дека си интелигентен, да. Тебе пегамбер ај се нам ти изборви, ти мене денеска, ако отвориш Бухари и Муслим, и Аллах у тебе и мене ни изборви, и Аллах направи говоро негов да биде јасен, да го разбери секој, али повторно нагласувам, не е да се распраши со фетава. Не да иставаш мани и значење од тие ајати и од тие хадиси со кои ќе даваш, потоа фетава. Не, ова не, ова не е дозволено. Е, после ако се приврзиме ми е вака, за ова улема, со наш хавал, со наши страсти. Ако се приврзиме ако, потоа ќе настани тоа што е настанато во дујна денеска. Кулло хизбин бима ледејхим ферихун. И секоја група, секоја една скупина е задоволна од она што го имат ке неја. Секоја вели дека е на хак. Секој еден човек денеска што вели дека е муслиман, вели дека е во хак. Нема намаз, нема табдес, гусул термин, ништо нема. Ти муслиман вели, сум ја сум охап, срцево ми е бело, ми е не знам што ми имаме решение, нашава група, нашиот мезер имат решение за сите проблеми во Дујна. Секој вели вака. Кој слушнал некој дека некоја група, веќе јас во бати. И знаете ли како настанале сите овие групи? Сите овие фирки, се нам вели во хадис, По мојот умече се појава 73 групи, 72 джехеннем, една во дженнет. Како настанале овие групи? Овие групи настанале од тие учени луѓе. Сиве овие групи, сиве овие фирки, главните на овие фирки имале илм. Имале знаење. Повиквеле дека име знаење. Ние на фирка не е направ некој овие фирки групи 73 ги направил некој писмен, некој што знае, некој што вели дека алим и тие луѓе што му што му се покорни на ними до тој степен да ги завутат ова нешто. Во суден ден овие ќе се оддалечат од тебе, како шејтан ќе се оддалечи од сите луѓе во суден ден. Ќе лоши сега, но ќе значи јас само ве повикав, вие бевте покорни. Значи денеска секој еден повиките кај во хак. Рече пегамбер али селам дека имат фиркату најжија, фиркату менсура. Една група ќе биде спасена, една група ќе биде во помош. И секој еден повикви дека е тој таа група. Али како? Со некви страсти, со некои каваи, со некви дефиниции, тој се прави дека е таа група. И денеска многу луѓе име чуга, ова е право, ова не право, ова тамам, ова не тамам. Немој да алкаш, немој да се мачиш, немој да ги бараш својствата на таа група далеку негдека се пред мене и пред тебе. Отвори Куран, отвори хадис на Пегамбар Айсам, Аллах Желешану и Пегамбар Айсам ќе ти каже кои се свойствата на таа група, на таа спасена група. Немој ти да бараш во друго нешто, со твој страсти, со твоја хава, зашто ќе залуташ далеко. Отвори Куран, ќе гледаш која е таа група. Отвори Хадис, ќе гледаш која е таа спасена група. Односно, кои се тие верници? Какви сифати треба да имат верниците што ќе биде спасени? Какви сифати и својства треба да имат верниците кои Аллах Желешану ги сакат и тие го сакаат на Аллах Желешану. Само еден ајет, ќе видиме неколку својства од тие што се успешни, од тие што Аллах Желешану ги сакат. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم Овие што верувате. Кој од вас ќе напред ридде, ќе излезите од ова вера? Allah Желешану يأتي الله بقوم يحبوهم ويحب يحبهم ويحبونه Allah Желешану ќе донеси други народ, што Allah го сака на тој народ, на тие луѓе, и тие го сака на Allah. Прв сифа, прво својство, Аллах да те сака. Аллах да те избери тебе. Не ти сам да се избереш. Аллах Желешану ги избира на тие што ги сакат. А за ова задна да те сака треба да ги следиш на неквите наредби. Ова е како себе задна да те засака тебе. И Аллах Желешану ги сака на ними и тие го сака на Алла. Адиллетин алел муминин. И тие се понизни спрема верниците. Тие се понизни. Ги сакат на верниците. Се друже со ними. Се интересира за нивна ситуација. Се интересира за нивни хаот во каков хал се запамнати. Не е доволно само да ги сакаш. Него да трошиш време, пари и живота кој е потребно, ако има помош некој твој брат или некоја твоја сестра. Твој брат и не е само оној што живе во твое место. Твој брат и е оној што имаше хадет и во далечни места, и во други држави. И ја и ти треба да се секираме за сите овие. Ја и ти треба да имаме секирација ако некој не повикат во помош, да му се одзвиеме на овај. Едиллетин алел мукминин и понизни спрема верниците. Во време на Муътесим, Муътесим, ова беше еден халифа во време на Имам Ахмед, после Имам Ахмед тува во теја време. Во негово време една држава, римска држава беше на граница со исламска држава, направи еден худжум, еден напад и убие нешто и заробие некои муслимани. Во еве заробени муслимани имаше една муслиманка. Имаше, имаше една муслиманка. Е стави ја во затвор и додека беше во затвор, еден од тие куфари ја удри на ова муслиманка. И таа муслиманка повика: "Ејне енте ја мутасим? Каде си ти ова Тесим денеска да ми поможиш?" И дојде тој што беше главен на тие куфар и почна да се смее на ова муслиманка. Рече: "Што мислиш? „Тесим ќе ти дојде тебе со бели и со црни коњи во помош." Овај хабер стаса до Mu'tasim. Стаса до Емирул Мукминин Му'тесин, кога слушна за ова, опрема 70.000 којни, којњаница, бели и црни којни. И тој беше начело на ова војска, начело сам. Дојде во ова место, го уништи ова место. Ги уништи ове куфар, влезе во ова место и ослободи ова жена и го повика да го донесе тој чафир, тој куфар, што рече каде е тој му тесим, нема да ти се одзвие. Кога го донеса, е рече на ова муслиманка, кажи му на овај чафир, дека дојде му тесим, со бели и црни кој не има ослободи на мене. А ова е на лен, мукмини. Ова е понизност према верниците. Ваква секирација да има за верниците. А не денеска тие што повипе дека се од ова група. Што веле дека се спасена група, ги шпионирен на верници, ги затворен на верници, со куфар земно пред напади на верници и на вернички и на деца. Нивни затвори ги наполнеа со верници. И веле дека ги имат овој сифат. Не, малку тешко. Не. Потоа и Аллах Желешан према куфар. Ова група, ове верници, име понос, гордост, иззе спрема куфар. Не се соработве со ними. Не се маскират. Не му поможве против убиство на муслимани. Не, не. Иззе. Нешто е иззе? Харун Рашид, во негово време, кралот на Рим, во тоа време пушти едно писмо до Харун Рашид му рече дека од денеска нема повеќе да плаштаме джизија. Од денеска нема повеќе да плаштаме джизија. Харун Рашид кој го прочита ова писмо му врати одговор рече Бисмиллахир Рахман Рахим. Мин Харун Рашид Емирул Муминин. Од Харун Рашид владарот на верниците ила келби Рум до кучето, до румското куче. Ја ибнел Кафира. Јудекир шејен. Запам, а, оти син од кучко. Му рече, оти син од кучко. Запамти една работа. Мојот одговор нема да го слушниш. Мојот одговор ќе го видиш. Собра војска Харун Рашид, отиде ваму и уништи ова цела држава и го покори пред некви нози овој кафе. Што рече дека нема само да ти плаштам джизија. Ова е иззе. Ова е теја изе. И сега ти што се повиквиш дека си од таа група, спасен верник најјак во дујна, преиспитај се со еве, три, четири си фати што ви кажавме до сега. Дали те го сакаш вистински Алла? Дали Алла те сака тебе? Дали ти си милости спрема верниците понижен, понизен? Или дали си ти поносен спрема куфа? Потоа Аллах Желешану продолжи «Юджахидуна фи себилиллах. И тие се борат на Аллаховиот пат. Тие го штитет овај дин. Тие го штитет овај дин, ги штитет верници. Вала јахафуна лаумата лаим. И не се плашат од тие прекорувачи, од тие зборувачи, од куфари, од мунафики. Која ако еден верник прави некое дело, одма ма изнегне со некое преговарање, со некоја онма рекламација. Одма не застанвен. Али овие верници, ла хафуна лаумата лаим. И тие не му е гајле хич од тие што прокормет. Сат ибн Муав, ради Аллаху ан, пред да примат Ислам, беше многу близо со племето Бену Курейба. Кога ова племе во битка на Хедек му сврти гард на муслимани. Му сврти гард на муслимани, попише договор, го прекаршие. Дојде пегамбер Алейселам со војска го обколи ова тврдина на Бену Курейба и тие подпише, каже дека ќе се преде само под еден шарт, ако му суди са дивни муа. Зашто го смета е за близок, го смета е за нивни, а се тој муслиман. Те беше во джахилијет. Кога одеше во ова место Саад дипни муа, да му суди на Бену Курейда. Много од тие му веле биди милости спрема ними. Пази се што прешти е блиски беа со тебе. Кој отиде таму и рече, ја, Муав, денеска дојде време кога не треба да се плашиш, од леумете лаим, од тие што ќе да нападне, од тие што ќе озборуваат после тебе и неговата пресуда беше сите мажи да бидат убиени. И немаше гајле да хич. Зошто не се плаши да обеше хак, хакулла, хакулла на Джелешану. Кажа пегамбер Алисалам, ова е пресудата што ја сакаше Аллах и што ја сакаше пегамбер Алисалам после пресудата на Муав. Инша Аллах Желешану да ни дајте разбирање за ове работи. Да не попрете, не направите од ојне верници кои Аллах Желешану ќе биде задоволен во дујна и во ахире. Да бидеме од тие кои ќе се преиспитвиме, да не бидеме од тие оние кои ќе не следе наша страст, наша хава, наши чувства. Него Динов е враќа, Дин не е чувства, не е емоции. Динов имат дефиниции, Динов имат нешто по кој треба ти да живееш. Имат закони по кој треба да живееш. Ако излезеш од овој закони, знај дека само ти ги следиш своите хава, своите страсти. Аллах ќе лешава да е напред од кој ќе бидеме успешни во дуина и во